Stream. Vi slušate emisiju Udruge K-Matrix na slobodnom internet radiju Stanica Mir. došli u još jednu emisiju Stream Away. Nakon planinara, gline, to je slikovitosti gline i razno raznih drugih tema, danas ćete u emisiji Stream Away čuti nešto možda najomiljenijoj poslastici svih ljudi, a to je čokolada. Pa evo za početak našli smo na Wikipediji jedan tekst o čokoladi, pa ćemo pročitati šta je zapravo čokolada, to jest od kad je čokolada nastala i slično. Pa evo, čokolada je poslastica koja se dobiva miješanjem kakaove mase s većom ili manjom količinom šećera. Najčešće na tržište dolazi u obliku pločica. Znači to je ova tipična čokolada kakvu mi danas kupujemo i jedemo, a ime e, čokolada potiče iz vremena kad se čokolada više pila kao napitak, znači a ne da se jela u obliku pločica. Povijest čokolade nam govori e, da se pretpostavlja da su Olmeci još prije 2600 godina kuhali čokoladnu smjesu. E, visoko razvijena civilizacija Maja imala je i boga zaduženog za čokoladu, a zrna kakaovca bila su prihvaćena kao sredstvo plaćanja. Znači, trgovalo se čokoladom, kako i ne bih kad je tako jako fina. Evo tu čak na Wikipediji možete pogledati i stroj na kojem se čokolada e, proizvodila vrlo zanimljivo, izgleda slično kao neki tkalački, ne znam, evo možete sami pogledati pa prosuditi. Sa svojih putovanja po Južnoj Americi Christopher Colombo je donio na španjolski dvor i sjeme kakaoca, međutim tada još to nije pobudilo nikakvo zanimanje. Tek eh, će španjolski konkvistador Cortez kada krene osvajanje Južne Amerike i uništavanja tamošnje civilizacije probati zapravo čokoladu kakva se tada e, radila, to jest toplu kakaovu tekućinu koju mu je ponudio Astečki vladar Montezuma u golemim zlatnim peharima. Azteci su čokoladni napitak pili zagrijani i bez trunke slatkoće, međutim dodavali su ipak začine poput vanilije i čilija, a tek evropljani od čokolade će napraviti slatkiši. Dakle, danas evo ga isto znamo da postoje razno razne čokolade s razno raznim okusima, vidimo da su oni već tada to eksperimentirali, međutim nisu stavljali ni trunke slatkoće. E, tek su španjolski redovnici u Europi prvi počeli pripravljati čokoladu, međutim još uvijek tekuću, znači toplu čokoladu i počeli su joj dodavati šećer i cimet, međutim tajnu nisu mogli dugo skrivati. Čokolada kakvu danas poznajemo E, poznajemo ju zahvaljujući jednom nizozemcu koji je 1828. godine e, patentirao hidrauličnu prešu koja je mrvila zrna kakaoca iz kojeg je nastao kakao prah. Tek Englezi 1847. godine su otkrili kako taj prah miješati sa šećerom i sa rastopljenim kakao maslacem, te je takva nova čokolada postala ubrzo omiljena i to je bila zapravo prva čokolada za jelo švicarac, evo ga došli smo napokon na naše švicarce, e, Daniel Peter je eksperimentirao s mlijekom kao sastojkom u čokoladi i kao tako je uspio proizvesti prvu mliječnu čokoladu i to 1875. godine. Znači tek 1875. godine proizvedena je prva mliječna čokolada. I naravno sada se tu spominju Dalje Švicarci koji su usavršavali proizvodnju čokolade i 1879. godine gospodin Rudolf Lind, znamo da je Lind danas jedna od najpoznatijih tvornica čokolade, on je napravio čokoladu koja se topila u ustima. Znači 1879. godine nastala je naša fina fina Lind čokolada šta zapravo čokolada sve sadrži kad nam je tako jako fina, zapravo ni ne znamo i malo ko vjerojatno opće gleda na pozadini čokolade, to je stomata od čokolade, od čega se ona sastoji, od čega se čokolada sastoji, reći ću vam nakon kratke pauze. Poštovani slušatelji, dobrodošli ponovno u emisiji Stream Away nakon razno raznih naših tema. Danas vam pričamo o omiljenoj poslastici svih ljudi, većinom, nadam se, a to je čokolada. Pa rekli smo kako je čokolada nastala, malo vas uputili u povijest, znači još od visoko razvijene civilizacije Maja, pa sve do nizozemske i na kraju e, naše švicarske, poznate švicarske čokolade i tvornice čokolada za koje smo rekli da je 1879. godine stvorio gospodin Rudolf Lindt, kao i poznata Lindt čokolada i Lindt tvornica čokolade u Švicarskoj. A sada e, pričamo o tome što zapravo čokolada sve sadrži. Znači, jako je fina i svašta govore ljudi da sadrži, da je dobra, da nije dobra pa evo ga šta ona sadrži osim bjelančevina, ugljikohidrata, fosfora, kalija, magnezija, kalcija i tako dalje, sadrži jednu esencionalnu aminokiselinu koja sudjeluje u proizvodnji e, neuroprijenosnika serotonina. Lagano topljenje čokolade na jeziku e, potiče lučenje prirodnih hormona sreće ili endorfina koje tijelo prirodno proizvodi i za vrijeme e, vođenja ljubavi. <laughs> Dakle, ta esencijalna aminokiselina zove se triptofan. Znači triptofan, evo ga piše, e, zatim prirodni opijat, međutim u malim malim količinama, a on se zove anandamid, zatim tvar koja se nalazi u mozgu, posebno kod zaljubljenih osoba, a pretvara se u dopamin u centrima za zadovoljstvo, e, djeluju na područje mozga a ona se zove feniletilamin, mada sam dobro pročitala, zatim visoke količine antioksidonsa koje pridonose smanjenju rizika od najrazličitijih bolesti pa čak i raka, tako flavonoidi koji se nalaze u svim biljnim proizvodima i onemogućavaju oksidaciju masnih tvari u krvotoku i začepljenje arterija. Znači, e, flavonoidi. Kakve sve čokolade postoje, mm, postoji meni omiljena bijela čokolada, koja evo ga kaže da u 100 grama sadrži kakao, maslac, mlijeko u prahu i šećer. Zatim e, svima omiljena mliječna čokolada, zatim gorka čokolada, iskreno još nisam baš neki ljubitelj gorke čokolade, makar neki kažu da ona u biti vrlo zdrava, ali evo isto sadrži kakao, kakao maslac i šećer. Dakle jedino što nema, nema e, mlijeko u prahu, ovo ostalo sve ima. Pa evo ga, tu također se navode neke zablude o čokoladi, pa da vidimo zapravo, postoje razno razne istraživanje i svako malo možemo vidjeti neki članak, joj zablude o čokoladi ipak ne, pa onda drugo istraživanje ipak da, uzrokuje to, ne uzrokuje to, šta nam kaže Wikipedia? Wikipedia kaže uzrokuje karijes. Kaže, nedostatak higijene uzrokuje propadanje zuba i bilo koja hrana koja sadrži fermentirajuće ugljikohidrate, a zapravo neke E, tvari u čokoladi usporavaju Znači, nedostatak higijene onih koji uzrokuje propadanje zuba i bilo koja hrana koja zadrži fermentirajući ugljikohidrate, a čak zapravo neke tvari u čokoladi usporavaju kvarenje zuba. Zatim kaže uzrokuje akne. Sad ono što sam rekla, niz istraživanja dokazuje da se jedenjem čokolade ne povećava broj akni deblja, kao i svaka hrana u pretjeranim količinama, tako i čokolada isto deblja, međutim kockica dvije sprječava e, neko prejedanje u krizama, zadovoljava, zadovoljava želju i bitna je naravno umjerenost kao i u svakoj drugoj hrani. Kaže ima puno kofeina, pa sad ne znam baš, u kockici čokolade kaže znatno je manje kofeina nego u šalici kave, čaju ili kola napicima. Kaže povećava razinu kolesterola. Pa ok, recimo kakao maslac, to jest masnoća iz zrna kakao unatoč visokim zasićenim masnoćama, neki bi smatrali da znači, ipak povećava, kaže ne podiže razinu kolesterola u krvi. Znači, kaže da jedan od glavnih masnih kiselina u kakao maslacu drugačije se iskorištava u tijelu i može sniziti čak razinu kolesterola u krvi. Koliko je to točno, ne znam, evo ga tu se sada navodi. Možda je, možda ne, možda je, možda nije, kao što sam rekla, brojne istraživanja govore svoje Također kaže izaziva ovisnost. Pa ne znam, meni je jako fino, pa naravno da ju puno jedem, a baš da sam ovisna o njoj ne znam. Kaže to nije točno. Jer iako neki ljudi imaju jači izražen apetit za čokoladu od drugih, to ne treba znači da ona izaziva ovisnost. Znači ja imam ponekad vrlo, vrlo, vrlo velika apetit za čokoladu. Naravno mislim da je to opće poznato da sve žene u određenim danima imaju veliki, veliki apetit za čokoladu, makar ja imam, ne znam, evo upravo i sad sline mi cure kad pričam toliko o čokoladi, E, kaže, često konzumiranje čokolade može postati navika koja osigurava užitak i mnogo energije. Ali samo jedanje čokolade ne može postati ovisnost. I sad potrošnje čokolade po državama, šta mislite? Sada imamo neki kviz, ja vas pitam po glavi po kilogramu, ovo su podaci za 2003. Tko najviše jede čokoladu? <laughs> Švicarci. Da vidimo da li smo mi tu negdje. Ne mogu vjerovati, nas nema ali na zadnjem mjestu je Brazil. Hm, dakle, evo ako niste znali, postoji udruga ljubitelja čokolade. Evo upravo, opa, otvara mi se stranica, <laughs> ima i muzikicu. Možete tići na Wikipediju ili u vaš e, pretraživač na internetu, otipkati čokoladni klub i otvara vam se udruga ljubitelja čokolade. Mm, njam, njam, njam, njam, bogata ponuta s više od 60 vrsta najfinijih čokolada jao, ima tu svašta. Pa šta nam oni kažu o čokoladi? Pričekat ćemo malo da nam se otvori stranica povijest čokolade. Naravno, kao što smo rekli, još oko 600. godine, dakle prije 14 stoljeća, kaže tu, Azteci i Maje pili su piće spravljeno od zrna kakaa. Ali, evo ga što nismo saznali u to je da u Astečkoj kulturi čokolada je bila piće u kojem su smjeli uživati samo ratnici i plemstvo. Kad kad su je miješali s također vrlo cijenjenim kukuruzom, a vjerovalo se da daje mudrost, snagu, izdržljivost i moć, pa je čak imala i svoju ulogu u svetim ritualima. Također, kao što sam rekla, stecima je čokolada bila i novac. Svi porezi koji su se ubirali morali su biti plaćeni za njima kakao. Dakle, baš se pitam da je danas ostalo to sredstvo plaćanja, da li bi mi bili u krizi, da li bi nam ponestalo čokolade. Hm, šta mislite, prosudite sami, možete nam se javiti, uputiti i mail što vi mislite o ovoj temi. Evo ga, španjolski konkvistatori naišavši na plantaže kakaoca, shvatili su praktičku stranu takvog uzgoja, to jest novca. Opa, jedan od članova Kolumbove posade pisao je 1502. godine svoje obitelji da je kupio roba za 100 zrna kaka. Pohlebni Hernando Cortés oduševio se idejom da novac raste na drvetu i ime Španjolske zasadio je plantažu kakao novca. <laughs> pa mislim svašta ovisnost o čokoladi, njami, njami, njami. Čokolada je smatrana afrodizijakom, pa se je pričala da je Kazanova koristio u funkciji svojih brojnih osvojačkih poduhvata. Ubrzo je čokolada postala omiljena poslastica. Najveća gospoda na dvorovima imala su običaj da nose čokoladne bombone u srebrnim i zlatnim džepnim kutijama zvanim bombonjera. Hm. Tek u 19. stoljeću švicarski slastičari su dodali mlijeko i nastala je mliječna čokolada, ukusna hranjiva poslastica koju rado jedu i djeca i odrasli. Hm, reklama. <laughs> zdravlje kroz čokoladu. Kaže, korisna je za mozak i srce. U doba žetve na plantaži se sakupljaju i otvaraju kruškoliki plodovi kakaoca, iz njih vade i suše tamne sjemenke crvenkastog sjaja, sve dok u njima sadrže vlage ne bude samo 7%. Zatim se ta zrna u tvornici isprže, a nakon toga strojevi odvajaju ovojnice. Pulpa iz zrnja potom se melje i zagrijavanjem pretvara u kremu dok ne nastane takozvana čokoladna masa, što za najfiniju kvalitetu može potrajati čak i do 72 sata. Masa se zatim miješa i na izmjenice zagrijava i hladi jer se tako stabiliziraju kristali kakaovog maslaca u njoj. Zatim se izljeva u kalupe, posve ohladi i stvrdne i tada je spremna za otpremno proizvođačima čokolade. Hm. Od jednog stabla kakaoca dobije se 2,5 kg čokolade godišnje, a sad mu treba, a od sadnje mu treba 5 do 8 godina da počne davati plodove, dakle, uh-huh. švicarci danas po stanovniku potroše 11 kg čokolade, što je apsolutni svjetski rekord. Oh, oh, oh, oh, Međutim, evo ga ovdje podatak kaže da 1819. godine Francois Louis Calier otvorio je prvu švicarsku tvornicu čokolade. A šest godina kasnije e, i Filip je izumio neke nove strojeve, uključujući prvi mikser za čokoladu na svijetu, a evo ga, kao što smo rekli, 1879. godine švicarci su izmislili prvu mliječnu čokoladu, mlijeko u prahu i dodatno usavršili proizvodnju uvođenjem stroja koji čokolade davao mekanu kremastu strukturu. Kaže da su nedavno istraživači sa sveučilišta u Kaliforniji otkrili da u čokoladi zbog prilične količine kemijskog spoja, fenola, pomaže u smanjivanju rizika od srčanih bolesti e, tako što sprječava mastima u krvi da začepe arterije. A ovo ostalo smo rekli o stimulansima koji povećavaju aktivnosti u nekim dijelovima mozga. Također čokolada se smatra vrijednim izvorem energije. Jedna štangica odskrbiti će vas energijom koliko odraslom čovjeku treba da bi prešao 50 metara. Uh! I šta nam kažu Čokoljupci, jedite i pite čokoladu, ali umjereno i birajte čokoladu s manje šećera, a više kakao smjese. Fino. Sastojak čokolade je djelotvoran protiv kaša, Pa evo, ja sam malo bolesna sada i mislim da bi si baš trebala sada pojesti jednu finu čokoladu. Hm. Šta vi mislite? Ovdje također možete pronaći i brojne recepte s čokoladom. Čokoladna torta. Pa evo ga nakon pauzice jedne kratke pročitati ću vam što vam sve treba za čokoladnu tortu, to je što čokoljupci nam kažu da nam je potrebno. Hm. slušatelji, ponovno smo u emisiji Stream Away. Danas pričamo o čokoladi i trenutno smo na uh, internet stranici udruge ljubitelja čokolade. Kao što sam obećala, pročitati ću vam sastojke za čokoladnu tortu koja se nalazi na ovoj stranici. A to su 5 jaja, 20 deka šećera u prahu, 20 deka maslaca, 15 deka oraha, 3 žlice kakao praha i 10 deka čokolade. Naravno, ovaj recept možete tu pronaći ukoliko ga ne uspijete sada pohvatati. Priprema kaže, otopite čokoladu na pari. Žumanjke i šećer utucite da postane pjenasto. Dodajte maslac, orahe, kakao i otopljenu čokoladu. Postupno istucite snijeg od bilanjaka i lagano umiješajte. Pola smjese istresite u kalup, a pola spremite u hladnjak pecite 20 minuta na srednjoj prečki. Kad je kolač pečen i ohlačen namažite ga ostatkom smjese i od osko ga ukrasite tučenim vrhnjem. I njami, njami, šta ja sad to tu vidim? Vidim recept za tamnu čokoladnu kremu. A za tamnu čokoladnu kremu potrebni su nam sljedeći sastojci. Ok, išao je vlak, nadam se da ste sve čuli. <laughs> to je čućete sada. Što vidim ovdje, recept za tamnu čokoladnu kremu, pa imamo sljedeće sastojke. 70 deka čokolade za kuhanje, 8 žutanjaka, litra tučenog vrhnja, 20 deka šećera, 5 deka glukoze, 2,5 dl vode. Priprema. Otopite čokoladu na pari, posudu ostavite na stranu. U drugoj posudi istucite žumanjke nad parom i u njih vrlo lagano uljevajte šećerni sirup. Miješajte dok ne dobijete lagano nabujalu mješavinu pa je dodajte utopljenu čokoladu. Sve ulite u tučeno vrhnje, dobro ismiješajte i natočite u posude za samoposluživanje. Evo ga, ovdje ima još hrpu, hrpu recepta od čokolade, jako finih pa svakako pogledajte, posjetite stranicu i vidite što nam se to sve fine e, čokolade. A sada ćemo reći nešto malo više o kakaovom prahu. Znači sam kakao prah iz kojeg nastaje čokolada. E, kao što smo već napomenuli, radi se o sjemenki drveta, zimzelenog drveta s crvenkastim i žutim cvjetovima, e, koja plodove počinje donositi otprilike nakon treće godine. Beru se mahune koje se otvaraju s pomoć drvenih čekića i vadi se plodovi. Oni se naslažu na listove banane i ostavljaju da fermentiraju 5 do 6 dana. Mijenja im se boja od purpurno-crvene do tamno smeđe. Jezgra se pretvara u alkohol i šećernu tekućinu koja otječe i počinje se stvarati čokoladni okus. Nakon fermentacije plodovi se suše i kuhaju. Nakon kuhanja usitnjavaju se i melju u gustu tekućine koja otvrđuje hlađenje. Smjesa koja nastaje baza je svih čokolada i svih kakao proizvoda. Također postoje dvije vrste kakao. Jedna se zove Kriolo, e, druga Forastero. Kriolo e, je kvalitetniji, nadam se da se tako čita, evo ga. E, naravno, manje od 15% svjetske proizvodnje čokolade nastaje iz te vrste. Forastero je kakao nešto niže kvalitete i od njega se zapravo radi većina čokolada u svijetu. Danas se smatraju luksuznom namirnicom koja se ne bi smjela jesti previše, po mogućnosti što manje, kako ne bi doprinjela debljini, aknama ili migrenama, što smo već na početku rekli da su sve to zapravo neke zablude i da ne doprinosi oni same tome, jer novije istraživanja poriču te opće prihvaćene netočnosti i dokazuju kako je čokolada, to je kakaovac, izuzetno dobar za naše zdravlje i može pomoći u prevenciji mnogih bolesti kao što su recimo infarkt, rak i neke druge e, bolesti. Znači, čokolada nikako nije e, štetna kao što se to e, misli većinom Evo, poštovani slušatelji, još jedna mala informacija, a to je da tamna čokolada otklanja umor. Britanski znanstvenici su na skupini od 50 odraslih kroz 8 tjedana hranili 45 grama posebno formulirane tamne čokolade, što znači da imala udio od 85% kakao. E, sudionici istraživanja su bili manje umorni zahvaljujući ovom tretmanu e, nego druga skupina koja je dobivala placebo. Što nam kaže? Istraživanje e, govori nekoliko malih trikova čokoladi. Čokolada je najukusnija kad se konzumira na prazan želudac. Idealna temperatura za konzumiranje čokolade je između 18 i 20 stupnjeva Celzijusa. Nikad ne pohranjujte čokoladu u hladnjaku jer će to uzrokovati razdvajanje kakaa i stvaranje bijelih mehurića. Idealna temperatura za čuvanje čokolade je 10 do 15 stupnjeva Celzijusa. Ukoliko kušate nekoliko različitih vrsta čokolade, uvijek započnite s onom koji ima najmanja kakao, što je najčešće mliječna čokolada. Kad jedete tamnu čokoladu, pustite da vam se nekoliko sekundi topi u ustima te otpusti svoje prve okuse i arome. Zatim je nekoliko puta lagano prožvačite kako bi se opustila sekundarna aroma. Potom pustite da još malo odleži u ustima. Na ovaj način ćete osjetiti čitav spektar okusa koji nudi dobra čokolada, pa evo ga probajte slušatelji. Ukoliko se na površini čokolade stvorilo, stvorio bijelo-sivi pokrov zbog neadekvatnog skladištenja, to znači da je čokolada izgubila na kvaliteti, na okusu i teksturi. Stoga izbjegavajte takvu čokoladu ako ste istinski ljubitelj ove namirnice. Evo ga, to nam kaže istraživanje također istraživanje američkih i njemačkih znanstvenika je pokazalo da konzumacija tamne čokolade može ublažiti probavne teškoće. Također američki znanstvenici e, tvrde da konzumacija mliječne čokolade stimulira rad mozga. A što kaže ovaj članak koji inače možete naći na internet stranicama E, plive kaže da po njihovim riječima čokolada sadrži mnoge substance koje djeluju kao stimulati. Pokazalo se da te substance povećavaju budnost i pozornost te popravljaju mentalne sposobnosti, posebno verbalnu i vizualnu memoriju. Pozitivni učinci čokolade na mozak su bili uočljivi već 15 minuta nakon konzumacije, rekli su nam e, znanstvenici. Dobivene rezultate znanstvenici objašnjavaju i poboljšanim protokom krvi nakon konzumacije čokolade, što također povećava kognitivne sposobnosti. Također jedno istraživanje govori e, da vam čokolada može sniziti krvni tlak, e, to je jedna studija koja je objavila udruga American Heart Association. Ukazala je da sastojci čokolade iz skupine flavonoida mogu pomoći krvnim stanicama da lakše obavljaju svoj posao te možda umanjiti rizik od srčanih bolesti. E, kaže da u ovoj studiji e, su sa kliničkim pokusima kušalo utvrditi utjecaj čokolade na sniženje krvnog tlaka kod ljude e, s hipertenzijom. Ne radi se o tome da možemo to preporučiti kao jedite više čokolade. Studija samo sugerira da flavonoidi iz kakao poboljšavaju vaskularne funkcije, rekao jedan od istraživača. Znači, na temelju dosadašnjih istraživanja znanstvenici još uvijek ne mogu dati konkretne preporuke glede prehrambene vrijednosti čokolade, a a nutricionisti i dalje upozoravaju da treba biti oprezan pri velikoj konzumaciji čokolade budući da je ta namjenica bogata mastima, šećerom i kalorijama. Znači čokolada koliko god ona ima svojih nekih dobrih e, svojstva također opet ne preporuča se kao niti jedna druga hrana da se jede ipak u izobilju. Ali evo ga ipak za kraj e, svim vama istinskim e, čokoljupicima ću vam jedan recept koji sam pronašla na internetu pa ćemo vidjeti o čemu se zapravo radi. poštovani slušatelji, ponovno ste sa nama u emisiji Stream Away. Pričamo dakle o e, čokoladi. Pa za kraj našla sam na internetu jedan recept koji kaže čokoladni kolač e, za 5 minuta, 5 do 10 minuta, koji se naravno još uvijek dorađuje, pa ću vam za kraj pročitati da vam, e, cure, e, da vam sline ne bi previše curile. Nakon ove emisije možete odmah krenuti izradu ovog kolača i naravno dodati neke sastojke možda više ili manje koji vama odgovaraju. Pa evo i recepta. Kaže četiri žlice brašna za dizano tijesto, dvije žlice kakaa i to pravog tamnog, a ne instantna pitka, četiri žlice šećera, pola e, žličice šećera vanilije, sol, cimet, jedno jaje, 3 dekagrama rastopljenog maslaca, 3 žlice jogurta i jedna žlica mlijeka. Kaže, uzmite veću šalicu i u nju stavite prvih šest sastojaka i dobro promiješajte tako da bude sasvim jednolično. Dodajte redom sve ostale sastojke te opet promiješajte. Stavite na 3 minute i 10 sekunde u mikrovalnu prečnicu na najjače. <laughs> znači, u mikrovalni se radi. Pustite da se malo prohladi i uživajte. Također, autorica kaže da se može umiješati komadić čokolade, a da bi za posluživanje super došlo malo preljeva od karamele, šlaga, sladoleda ili tako dalje. Čokolad je još dalje u izradi, tako da svakako bi vam preporučila, ja ću ga sigurno napraviti, vidjeti što mi se sviđa, što ne sviđa, šta bi mogla dodati, šta bi mogla oduzeti. Pa evo ga, uživajte u vašem čokoladnom kolaču i sjetite se, ne samo što je fina, ne samo što e, ima antioksidanse, ne samo što vas E, čini sretnim, poletnim i veselim kao da dobijete krila kao što smo malo prije čuli. Jednostavno uživite u čokoladi jer koliko vas čini sretnim, toliko ona dobra za vaše zdravlje, a i naravno šta za kraj nego jako jako je fina. Pa puno sreće u izradi kolača, jedite što mislite ove fine, fine, odlične čokolade, izaberite si onu koja vama najviše odgovara, a mi se čujemo sljedeći put u emisiji Stream Away, ko zna možda sa još nekom finom, finom poslasticom ili receptom, ako tako krene morat ćemo na internet stranice stavljati recepte, a vi ste svakako slobodni da nam se pridružite sa svojim komentarima, kao također da možda i nabacite neki receptiće eh, koje bi mogli koristiti. Hvala vam na pozornosti i do slušanja. je realizirana unutar projekta Novi mediji za nove ljude financiranog od Europske unije u sklopu programa FARE 2006.